Janchis kaj capítulo. Pitapas ama caminamanta. Amayar una masikichiktaja kameichikchu, chaynapi Dios mana juzgasuna ikichikpa. Mana alin rimas haikichikman hinam Dios pas juzgasun kichi. Imainam ruras haikichikman hinatagmi Dios pas hamkunawan ruranja. Waujikipa ñawimpi jupata rikuchkaspaja, Imanasqa mamana qharikunkichu ñawikipi kaspitaqa? Ñawikipi kaspi kachkaptinqa, imaynataq niwaq wawqiykitaqa, ñawikipi hupata hurqurusqayki nispaqa, allin tukuq runa. Puntataqa ñawikipi chainapi alin tahawas allinta hawaspa runamasikipa ñawinmanta hupata hurqunaykipaq. dios kaq kunataha amam hunkichikchu alihukunaman. yanham kuteri kuspa liki parosun kichikman. Perlas kunatapas amatagmi hum kichikchu kuchikunamanja. Yan ham sarutiarunman. Mañakusqanchikqa uyarisqa kasqanmanta. Mañakuptikichikqa Diosmi husunkichik. Maskaychik kichasun Hayaychik Manya Mañakuqa chaskinmi. Maskaha tarinmi. kichay kichaykachikkunmi. Churi kichikmanqa yahachum rumita huykuwaqchik tantata mañakusuptikichik, otaq culebrata challwata mañakusuptikichik, hamkunaha mana alin runakuna kachkaspam manja alin kaqkunata hunkichik. Chaychu pachapi kah kaq taytaykichik mana husunkichikman alin kaqkunata, Chaynaqa runamasikichik hamkunapaq allin kaqkuna rurananta munaspaqa, hamkunapas paykunapaq ya allin kaqkunata ruraychik. Chaynatam Biblia kamachiwanchik. Kichki punkumanta. Kichki punkuntayayaykuichikqa. Hatun punkunta hinaspa hatun ñannintaqa richkanku infiernomanmi. Chaynintaqa achkallañam richkanku. Kichkipunkunta hinaspa kichkiñannintajarichkanko wiñay kawsaymanmi. Aschallam chaynintajarichkanko. Sachataha rurumpi riqsinamanta. Dios manta muyakuchkanen nih llullarunakunamanta. Paikunaja oveja hinarik chayniyo hamuspapas, sunjunkupiqa kachkan kuna hinam. Hamkunaja sachata hinam, Rurum piriksinkichi. Manam uvastaja pallachuanchu itanamantaja. Nitagmi igustapas pallachuanchu cardosantumantaja. Allin ninsachaja, allin tamrurun. Mana alin sacha michaja rurun mana alin liata. alin sachaja manam mana alin taja rurun manchu. Nitagmi manabalej sachapas rurun manchu alin rurutaja. Chusururuyuk manabalej sachakunataja, yantaspam cañana. chaynaja rurumpimapi tapas rejsinkichik. Pikunam Dios Diospa munaychakusqanman manta. Manam señor señor señorllay, señorllay nispallapallan niwaqniykunachu Diospa munaychakusqanmanja yaykunja. Aswanja hanaq pachapi kaq taytaypa munasqan ruraqllam. Juicio punchaw chayramuptinqa, Señor niwanjaku. señor señorllay, Ñuqaykuqa jamraikom demonio kunata demoniokunata qarqurqaniku. Hamraikutahmi achka milagrokunatapas rurarqaniku. Nispa. Hinaptinmi nisa. Manam riqsikichikchu. Hayllaymanta suychikman allin rurajkuna Nispa. Iskay rikchaq simientomanta. Nishaikunata uyarispan ruraja, TAHRA rumipa hawampi wasichako ALIN yachayniyuq runaman Mirikchakun. Para chayramuptinmi lluqlla juntaramurqa. Nisyu wayram pukumurqa wasiman. Ichaqa manam tahra TAHRA rumipi simientasqa kasqanrayku. Nishaita uyarichkaspan mana y ichaqa ajopa hawampi wasichako mana umayo runaman. Para chayaramuptinmi Juntara juntaramurqa. Nisyu wayram pukumurqa wasiman, chaymi tuñirurqa pasaypaqta. Rimaita Jesús tukuruptinmi, runakuna admiras admirasqallaña karqaku yachachikuyninkunawan. Atiwanmi yachachirqa, manam Dios leynin yachachiqkuna hinallachu.